Poštovani slušalci, Assalamu alaikum. Vi slušate radio emisiju Život i vjera humanitarne organizacije Ibnul Mubarak, koju možete slušati svakog drugog četvrtka na talasima Radio Tešnja, a i sami možete u njoj učestvovati pozivom na broj 650 130. نحمدك يا يا يا Hafiz Senad Zajmović sa nastavkom prošle teme koja nosi naziv kako učiniti svoj brak zanimljivim. Assalamu alaikum i dobro došli. Alaikum salamu alaikum, bolje vas našli. U prethodnoj emisiji smo govorili o braku, problemima u njemu, uzrocima toga, gdje je prava ljubav i gdje je, i gdje je naći. Pa nam recite nešto o sredstvima i postupcima za oživljavanje, učvršćivanje i razvoj ljubavi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi salatu Wassalatu wassalamu ala sejidu mursalin, nabina Muhammedu ala alihi wa ashabi rnain. Poštovani slušalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naravno, ova tema je jako opširna i veoma dugačka, zbog toga smo je morali podijeliti u dvije radio emisije. U prošloj emisiji, kako je ispomenuo brat Muhammed, spominjali smo općento, o, govorili smo općento o braku, govorili smo o problemima u braku, govorili smo o toj monotoniji ili dosadi u, u bošnjačkom braku, koja nažalost očita vidljiva i koja postoji u brojnim našim brakovima. Govorili smo o znakovima koji upućuju na probleme, da postoje problemi u braku. E, danas smo mislili, uz Allahov pomoć, kazati nešto u našem razgovoru, u našem kontaktu i sa vama zajedno, o tome kako učiniti brak zanimljivim, kako oživjeti uspavali brak, kako učiniti da brak teče, da kontinuira, da, ta, da brak traje. E, pritome ćemo spomenuti sredstva i postupke za oživljavanje i učušćivanje i razvoj ljubavi u braku. Imam osjećaj što je i vidljivo među, e, među našim stranovništvom, e, da kod mnogih ta ljubav, ona postoji, iskrita ljubav i postoji u brakovima, jer inače se ne bi mladi uzimali ne bi se udavali ženi da ne postoji. Međutim, imam osjećaj da je ona e, uspavana, da, se, da su je e, poremetili brojni vanjski i unutrašnji utjecaj, da su je potisli i da toj ljubavi treba nešto što će je oživjeti, nešto što će je utvrstiti i razviti dalje. E, pri tome, postoji nekoliko sredstava koji mogu dovesti do oživljavanja ljubavi. Jedno od tih sredstava je e, obično sredstvo na izgled na izgled veoma maleno, ali mnogo znači, jeste razmina poklona. E, razmina poklona je idealno sredstvo za postrekivanje uspavani ljubavi. Ljudi vole po prirodi da im se poklanja. Poklon nema svoj cijenu. U njemu je najbitniji osjećaj da onaj koji poklanja misli na vas. Jer čim je kupio poklon, znak je to da je makar u onom momentu dok je kupovao mislio na vas. Buket cvijeća bez interesa, cedulja u krevetu na kojoj piše volim te, ili nešto drugo što naša supruga voli je ono što razvija ljubav i čini da i dvoje supružnika osjete jedno prema drugom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nećete se iskreno voljeti, voljeti <clears throat> dokle god ne budete jedni drugima poklon udjeljivali. Činjen se da mi bošnje ovakvi kakvi smo, da veoma malo obraćamo pažnju na to. Glavnom u filmovima vidimo kako mladenci jednom drugome poklanjaju, kako jednom mladenci jednom drugima e, pišu cedulje, mirisne cedulje, kako šalju e, ljubavne čestitke, ljubavne poklone. Međutim, za naše bušnje sve je to smiješno, sve je to strano. E, on prema svoje ženi nije spreman da iskaže jedan takav i ljubav. Nije ne. spreman da joj pokloni. Hafize, mnogi su zauzeti poslom i smatraju da ti nekog novca i davanjem toga ženi vide da je to do, dovoljno za nju, ne, ne daju vremena, da li je to tako? Naravno da nije tako, vidjet ćemo, i možemo gomilati koliko hoćete novca, možemo imati novca, e, možemo milijarderi biti, a da nemamo e, uredan i, i sretan bračni život. E, zbog toga je spominjao da poklon, taj znak pažnje koji mnogo znači za ženu, pazite, jedan cvijet, dva cvijeta, tri cvijeta, neko što više od dvije, tri marke dvije, tri marke. Dvije, tri marke u odnosu na, na platu možda od 400, 500 maraka ili 1000 maraka ni, ne znači ništa. Ali sama pojava muža nakon što se vraća s posla e, e, na vratima svoje supruge sa tri, e, sa tri cvijeta izaziva osmije. E, čak, da je, e, čak ako je supruga bira i ljuta, jeli, ako smo je naljutili i izašli ljuti iz kuće, e, kada se vraćamo i nosimo sa sobom e, to cvijeće, E, znači mijenjamo njenu mijenjamo njene osjećaje potpuno mijenjamo mijenjamo atmosferu u kući i činimo činimo da priroda kuće e, bude onaka kako smo i mi zamislili znači da bude lijepo da nas dočeka sa osmijom da, da, da, da pruži nam e, sve ono što muž očekuje kada dođe u kuću svoje supruge tako da mislim da nije izgovor nije izgovor to da je teška materijalna situacija i ne smije biti izgovor nikako kao što nije ni izgovor to da kažemo mi kupujemo svoje supruge, mi smo izbrinuli, e, mi vodimo računa o njoj e, i djeci i to je dovoljno šta će joj poklon. Poklon isto kao što je nama e, drag poklon, tako je drage, drage svakom čovjeku i nije džaba, naš narod reka onom i caruje draga hedija, ja, ili hedija je pa makar i crvav orah i tako dalje. I brojne te izreke. Zbog toga primjenjujemo to jer poslanik Ali sa Salamijem znao kada bi otišao svojim ženama, suprugama, znao bi uvijek poniti nešto sa sobom. Znači, e, praktikujemo to e, i kod svoje supruge, jer one su nam najpreće. Mnogi izlaze na, sa svojim prijateljima, kolegama, pravi izlete, ali zapostavljaju ženu, misleći da je dovoljno da ona samo radi kod kuće i brine se o svojim komšijama. Da li je to ispravo? Naravno, ja mislim da je to velika nepravda prema supruzi. Mi smo oženjali suprugu zbog čega? zbog toga da nam stoji u kući ili, ili zbog toga da nam ona radi, da nam bude suvenir u kući, da nam bude e, kao ona plakata kao više na zidu. E, trebamo postaviti sve pitanje zbog čega smo oženili ženu, odnosno djevojku koja sada boravi u našoj kući. Kada vidimo, e, kada damo sebi odgovor, onda ćemo znati šta treba i kako treba prema, toj, e, prema tom biću ženskom, kako treba postupamo. Naravno, davati prednost društvu nad suprugom je velika nepravda prema njoj. Zbog toga, e, kod, kod brakova, kod kojih je ljubav uspala na neki način i koji su postali dosadni zbog toga, odvajanje jednog dana u sedmici ili sata u toku dana za zajedničko sjeljenje i to bez prisustva gosta, bez ikoga koji bi mogao narušiti u porodičnoj dilu je idealno sredstvo za oživljavanje ljubavi. Tu ljubav dolazi do izražaja. Žena voli kad joj se kaže ovaj car sam odvojio samo za tebe. Znači ono samo za tebe ili samo ti kao što piše na onoj čokolade, e, to mnogo znači u, u psihi naše supruge, naše žene. E, ta ona se, jeli, naša supruga, ona se i udala nadajući se da će biti poštovana, nadajući se da će biti voljena i cijenjena. Ona želi da joj se posveti pažnja. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, odvajao vrijeme za svoje žene i pored silnih obaveza. Mi smo prošli puta spomenuli da on ukupno imao 13 žena. Znači, trebalo je obići svih ti 13 žena, trebalo je posvjetiti svakoj ženi određen e, dio vremena i trebalo je opet voditi sve državničke poslove i vojnje poslove u njegovo vrijeme i stići družiti sa svojima sahabima i udovoljio je s tim ženama i zbog toga je bio voljen, zbog toga je ostao kao primjer idealnog ljubavnog života. E, I ne zaboravimo da i hrana koju stavljamo na takvom tijelu, usta, sve supruge, znači kada se ostavimo sa njom. I za njom će biti nagrađeni, kao što je rekao poslanik Hvala Crnan u jednom hadisu, bit ćete nagrađeni za sve u čemu tražite Božje zadovoljstvo, čak i za hranu koju stavljate u usta svoje supruge. Šta mislite o gledanju u svoju ženu? Da li čovjek ima tu neke koristi i na ovome svijetu i na ovome? E, pa se sada, kada govorimo o gledanju, znači, postoje različite vrste i samih pogleda poglede, smrtni pogled, poglede koji izaziva e, strah u svih žene, e, u duši žene, znači takav pogled naravno ne može izazvati ništa lijepo kod žene i ne može ucati na utvršćivanje ljubav, može samo ucati u, negativnom smislu, znači da ta ljubav nestane. Međutim, zanosni pogled, pogled je puni ljubavi, pogled je puni e, strasti, kao što ih vidimo na serijama koje se konstantno prikazuje, kao što ih vidimo nam, e, kao što vidimo na filmovima, poč, naš narod je počeo da smatra da, da je to svojstvo samo romantičnih glumaca, odnosno svojstvo samo koje se može naći u filmovima, a nikako u praktičnom u ovom životu koji mi živimo. A zanosni pogled i ljub, pun ljubavi i strasti su bili odlika kako ashaba, kako e, e, e tako i svih onih vjernika koji se živjeli prije nas i danas. Zašto bi to bilo tuđe svojstvo? To je svojstvo prije svega nas E, koji želimo dobro sebi, koji želimo dobro e, svojoj supruzi. Poslanik sallallahu alejhi je rekao kada čovjek pogleda svoju ženu, u svoju ženu i ona pogleda u njega, Allah pogleda u njih dvoje pogledom milosti. Pogledajte. A kada njenu ruku stavi u svoju, ono kao što mladići i djevojke uzmu pa stavi jednu drugu e, ruku, jednu drugom ruku, svoju ruku i tako se vode za ruke, e, naravno to nije dozvoljeno, ali kada muž stavi svoju ruku u ruku svoje supruge, grijezi spadaju sa njih dokle god se drže za ruke. I mi ćemo kazati često puta, mi to dozvoljeno nama, jer to je ružno da se vidi kako tamo a, muslimanski, muslimanski jedan brak a, na ulici tako drže se za ruke, to je jako ružno. Ali ćemo naći da oni koji nisu u braku, za njih je to normalno. A, I to je ta greška koju mi e, moramo iz svojih života otkloniti. Mnogi naši bračni partneri su pregrubo shvatili i ovaj odnos. Malo je romantičnog držanja, za ruke i zanosno gledanje u oči. Poslanik Salam je praktikovao ovu romantiku i vodio Aisha da gleda igru Etiopljanja. Znači držao je za ruku, pazite, držao on i Aisha su išli pod rukom što bi mi ono rekli e, dok su gledali igru Etiopljanja. Allahu ya Allah, Allahu ya حتى فتجعلون الصوت حتى قد يمل الصارق قد يمل الصارق أواه يا الله أواه يا الله أواه يا الله كيف أعلم القلب الحزين أجرقنا مر Svi koji žele da pitaju nešto, daju neku sugestiju, mogu to na 6.0.1.3.0. A mi nastavljamo našu emisiju i pitamo Hafiza o jednoj stvari koja je prisutna kod Bošnjaka, potpuno kontra efektima, to je ljubomora. Neki su previše ljubomorni, neki uopšte nisu prema svojim suprugama. Šta vi mislite o tome stavu? E, zaista mi smo tu razapreti između dvije krajnosti. E, uglavnom kod nas Bošnjaka postoji jedan negativan stav po pitanju bomari. Ako je u sjelu sjedi zajedno muž i njegova supruga, i njegova supruga pogleda krišom drugoga muškarca, i ako se muž slučajno usprotivi, ili zbog toga, reći će mu ona onaj drugi ili ona druga što se ljubomora, želeći time kaže da je to negativna svojstva. I uglavnom, znači, čovjek ne smije, ne smije biti ljubomora prema o, svoje supruge, shodno ovom našem mišljenju bosanskom. Naravno, to je u skladu sa, a, sa prirodnom ljudskom e, jako pogrešno. E, uvriježeno je mišljenje znači da je svaki vid ljubomore pokuđen što je naravno vidjet ćemo iz ovo što slijedi da, da ne, stoji, ne stoji stvar tako. Muž koji je zdravo ljubomoran prema svojoj ženi znak je da je voli. Znači ljubomora je znak ljubavi. Naravno ona ljubomora koja nije pomiješana sa sumnjom. Ukoliko ljubomora ima, vodi, e, nosi sa sobom određen broj sumnje, znači da, da muč kad god žena izađe e, sama van kuće, sumnja u nju, ili kad ove komšnice sumnja da će ona tamo nešto uraditi, ne Bože, e, takav vid ljubomora je pokuđen. pozitivna ljubomora, ako bi je dijelila pozitivna, negativna pozitivna ljubomora je ona koja muškarce tjera da štiti svoju ženu i kada god je ugrožena njena ženstvenost, a on stupa tada u njenu zaštitu. Znači, kada neko uvrijedi njegovu suprugu, on nije kao mnogi naši muškarci, izdere se na svoju muža ženu, ili, ili to završe u njihovom privatnom razgovoru, ne izlazeći van kuće i ne štiteći je od onih pokvarenjaka koji on možda dobacuju, koji žele da atakuju na njenu čast i tako dalje. On ne dozvoljava, tak, muž koji je posljedno ljubomoran, ne dozvoljava da mu žena svakako izlazi iz kuće. To je dobra ljubomora. Znači, nisam zadovoljan da moja supruga, odnosno moja čerka, je skromno obučena i izlazi van kuće. Zbog čega? E, želeći zaštititi od pogleda pohotnih muškaraca, želeći zaštititi e, od, od napasnika, od eventualnih dobacivanja i tako dalje. Pogotovo, znači, ne nagizdana i okićena. <clears throat> Jer on voli da se samo pred njim takva pojavljuje. Znači, muž koji ne dozvoljava da mu supruga svakakva e, ja izazovno obučena izlazi na ulicu, jer voli da takva se samo pojavljuje pred njim, je posljedno ljubomora. Znači štiti je svoj poručje, štiti je svoj brak. Na kraj kreva i na početku svi početaka, on štiti svoj brak. I zbog toga to čini. On nije zadovoljan da mu se supruga kreće u krugu drugih muškaraca. Zašto? Zato što je on e, žen svoju koju je oženio, oženio je samo radi sebe. Je, onaj, I zbog toga polaže pravo na to da je štiti od pogleda drugih muškaraca. Znači želi je očuvanu samo za sebe. On ne izlaže svoju suprugu kušnji i pogledima drugih muškaraca. On je želi e, znači, sačuvati e, za, za krug svoje porodice i samo takva žena po njemu, po tom pozitivno ljubomoru muškarcu, može odgajati sutra njegovu djecu iz toga braka. Ovo je, e, da kako, ovo je primjer pozitivne i pohvalne ljubomore, što nažalost kod naših bošnjaka mnoge stvari nakaradne, pa i to nakaradno. Muš će uglavnom reći, jeli ženi, ako, ako on spomene E, nešto o, o ako spomene nešto o, drugoj ženi lijepo, ona će mu e, je li pa ona se usprotivi što se ljubomoran ili što se ljubomorna, e, ne razumijevajući ni jedno i drugo koja ljubomora dozvoljena, a koja ljubomora ne zna. Znači ljubomora koja izaziva sumnju, koju prati sumnja, u, sumnja u nemoral, sumnja u neku izopačnost, pokvarnost, takva sumnja naravno nije dozvoljena islam. Primijetili smo Hafize da ima veliki nedostatak romantike u braku. Pa neki od ljudi kažu ne treba ženi reći da je voliš, ne treba joj iskazati romantiku, mislići time da će izgubiti kod svoje žene, odnosno da ga žena više neće voljeti kao što ga je voljela. Da li je to ispravan stav? Um, vidite, zaista kada pogledamo naše brakove, kada pogledamo te bošnjačke brakove, vidjet ćemo da se mi stidimo svi stvari koje su u osnovi pozitivne, koje su u osnovi stvari koje mogu doprinijeti samo našoj ljubavi da bude što ljepša, da bude što Eh, uzoritija u odnosu na druge brakove, tako da, da bude što fleksibilnija, da bude znači prirodna ljubav. Mi bošnjaci stidimo svojoj supruzi kazati, volim te, ili lijepa si, ili što se lijepo obukla, što se lijepo dotirala, što ti je ta haljina takva. A drugim ženama, jeli, drugim ženama Bošnja koji je uglavnom šofer, koji je biznismen, dobac će i kazati i ovo je li on je riječ. Znači. A svoj supruzi to ne govori. E, kada se radi o izjama ljubavi, navodi se primjer muža Na ovaj se primjer muža koji je zajedno sa ženom posmatrao puni mjesec i rekao joj. Znači muž i žena sjede na mjesečini vani i on njoj kaže, ženo da li vidiš mjesec? Ona mu odgovori, da vidim. Muž će ženi, ti si lijepa kao onaj mjesec. A ona će njemu, ti si ljepši moj muž od mjeseca. Pogledajte ove lijepe riječi. Slušao komšija ovu romantiku, pa i on htio da to proba sa svojom suprugom, koja je bila poznata kao gruba i neromantična. A to je naše a, uštalu ištale, na nju sanjive, nema romantike, nama će odmah spava, djecu u i tako dalje. Znači, slušao komšija u romantiku i htio da primiri za sa svojom ženom. I izašli oni u drugu njivu, susjed njivu, pod vedru mjesečnju, pitao je, ženo, vidiš li ti onaj mjesec? A ona će ti njemu, šta ti je budalo, nisam slijepa, ja šta nego vidim? Muž se razočara i ušutija od njegove romantike i ništa ne bi. E upravo ovakvi su mnogi naši brakovi. Mnogi muškarci su također grubi i nemaju smisla za romantiku. Kod njih žena sve zaslužuje samo ne da joj se lijepo obraća. A svaka žena više voli lijepo riječ nego li poklon. Jedan pjesnik, htijući da opiše ljepotu svoje drage, je rekao I cvijet se ubi iz zavisti prema svojoj ljepoti. Pogledajte stiha. Znači, htjući da opiše ljepotu svoje supruge, e, koliko mu je draga, on kaže i cvijet se ubi i zavisi prema tvojoj ljepoti. Imamo nekoga na liniju slušalaca, budemo u programu ste. Kako? Linija se prekinula. I nastavlja na Havze o našim muškarcima i njihove romantici. في جنة الرحمن خير المرسلين إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم فإلى الزوال مآلها لا تطمئن فإلى الزوال مآلها لا تطمئن أنا لن أبيت منى Halo, imamo nekoga u programu. Salam alaikum. Alaikum salam, rahmetullah. Kako ste? Dobro, kako ste? Sviđa mi se vaša emisija i želio bih postaviti jedno pitanje ovaj. kako postaći imamo veliki broj neženja i neudati kako ih postaći da se žene da uđu u brak da Hafize čuli ste pitanje kako postaći danas našu omladinu naše muškarce i djevojke da uđu u brak vidite to je zaista jedna surova stvarnost kod nas u Bosni i Hercegovini imamo veliki broj djevojaka koje su već došle u doba da ih zovu u sidjelicama e, djevojke koje praktično prešle su one godine u kojima se udaje, kao što, a na drugoj strani imamo opet veliki broj muškaraca koji su koji je ono prošlo, što bi naš narod rekao prošlo, prošle su 25. godine, došlo 30. i ima ih mnogi u 40. godinama i ne ženi se, ne ženi se. Na drugoj strani znači ima veliki broj djevojaka ne udati, na drugoj, a, a, opet na ovoj strani muškoj ima muškaraca koji se ne žele, iako imaju čime, ne mogu ukazati, nemamo čime da se ženimo. E, kako i postaći na ženi bujudaju, udaju, E, ja bi o tome e, volio da pripremimo, ako se slažete Mohamede, jednu posebnu emisiju, jer zaista zaslužuje da se obradi Evo, u jednom pitanju, ne možemo se kazati, ali volio bi da, da. posvetimo emisiju o tome. To da, mi ćemo se potruditi da pripremimo emisiju i za tebe. Kao što se spomenuo, ima puno djevojaka u Sidjelica. Tako ima i žena koje samo sjede u kući, supruzi neće da izvedu u prirodu, pa kažu njima je dovoljno motika da rade na njih i to im je priroda. Šta mislite o njima? Ovaj, šetnja u prirodu je jedno od vidite, mogli bi ja kazati jedno od eh, lijepih sredstava izražavanja ove romantike. Jedno, jedno od li, rijetkih e, termina, jedno od rijetkih momenta kada, kada muž može da kaže ženi nešto e, mimo ostalog svijeta, nešto izvan djece, izvan porodice, znači kada se osame, e, to bi moglo biti jako dobro sredstvo e, za oživljavanje ljubavi ukoliko je ljubav e, došla u krizu, jedno ukoliko je postala dosadna. Znači šetnja u prirodi i ruka u ruci je romantična slika i prilika dvoje zaljubljenih. Žena osjeća tada da je draga i vrijedna. Ona nešto znači svome muž. Znači čim ju je izveo, čim ju je posvetio vremena, drži je još za ruku, E, smiju se, gledaju, posmatraju šumu, čuju crkute ptica, to je zaista jedan, jedna atmosfera posebna u kojoj žena osjeća da je voljena, osjeća da nešto znači. Muž je sretan zato što je kadr, zato što je sposoban nekoga usrećiti i zato što i on ima nekoga koje je samo njegova. Znači, to je jedno posebno znači okruženje. Romantični izlasti u prirodu lišeni svakodnevni obaveza i ovodnjavnički problema svakako utiču na očušćivanje veze i čini je brak zanimljivim. Zar nije poslanik sallallahu alaihi sallam to učinio kada je vodio Aishu u prirodu i sa njom šetao, pa čak i trčao? Pazite, mi se stidimo, hoće nas svi sulju, hoće nas svi mujo, e, nama je sve, sve nam neugodno radi drugih, znate. E, čak zakidamo i svoj brak i, i ljubav u svome braku e, zbog nekih drugih, znate. E, e, šta nam, jednom je on pobjedio, pazite, jednom je on pobjedio u toj trci, a drugi puta Aisha. Šta nam to govorimo? Niko ne želi presi u braku. Nikome nije draga konstantna ozbiljnost i ukočenost, kao što mnogi danas, nažalost, shvataju taj brak. Svako živo biće voli opuštenost, voli relaksaciju. Voli da budu voljeni i voli da budu opušteni. Znate. E sada a, imamo, imamo znači mnogo ti muškaraca koji su a, e, zaista na način grubi. Kada ste govorili o ovoj grubosti kod muškaraca i gubljenju smisla za romantiku, pa nismo to završili de, da nam tu potpunite malo. Ovo je u kontekstu e, ovoga istoga ovoga sredstva za oživljavanje, znači govori općenito o romantici e, gdje muškarci, isto kao i žene, ne možemo samo spominjati uvijek muškarce, imamo i to i sa druge strane, e, žene izgubi taj smisao za romantiku, pogotovo ako ne vide uzora u svome mužu. Kod muškaraca žena sve zaslužuje samo ne da joj se lijepo obraća. A svaka žena više voli lijepo riječ nego li što voli poklon. Jedan pjesnik, htijući da opiše ljepotu svoje drage, rekao i cvijet se ubi iz zavisti prema tvojoj ljepoti. Da li ste ikada čuli Bošnu da tako kaže svoje supruzi? Ženo, pazi, cvijet se ubi iz zavisti prema tvojoj ljepoti. Imamo mi lijepi žena, hvala Bogu, imamo, e, imamo je polu lijepi, ali niko od nas, makar i da se i našali, makar kada je sam sa svojim supruzi da kaže, E, toliko si lijepa da, da je cvijet koji je inače simbol ljepote ubio se, e, izvršio samobistvo zbog tvoje ljepote. Pogledajte kako je Alija. Alija je bio četvrti halifa radijallahu anhu. On je vidio Fatimu kako među zubima drži mirisni misvak. Ah ti misvak onaj što se njime e, zubi čiste pa budu mirisni poslije toga. Alija je zavidio misvaku na njegovu položaju jer se nalazi u ustima njegove supruge, njegove dragi. Znači što nije on tamo. Poželio da se udvara Fatimi u tim momentima. Uzio je mislak iz njenih usta i rekao. Znači, trgo je mislak iz usta i rekao, zar me se ne bojiš ti mislako? Da si borac ja bi se protiv tebe borio dok te ne bi ubio. Niko se do sad nije spasio od moje ruke do ti o mislako. Znači, e, ali ja poznate kao hrabar kao borac, sjećat se ono, ono filmu kako je prikazano, kako na njegova sablja ubija onoga mušrika tim izlači, znači, misvak, toliko mu je zavidi tom misvaku jer se našao među čistim bijelim zubima njegove žene Fatime i poželio je da on miluje te zube i da ljubi te zube. E, zbog toga izrekao je ovakve riječi koje naravno u arapskom jeziku i arapskom stihu imaju mnogo ljepše značenje nego na našem jeziku. E, žene su takve da i kada znaju da ih muž silno voli, one ipak žele da to čuju iz njegovih usta i to vrlo često. Ona želi da muž izjavi ljubav koju osjeća prema njoj. A čovjeku ne smije biti teško reći volim te. Makar po e, deset puta dnevno izgovarao volim te, žena nikad neće biti dosadna. Svaki puta će to, to volim te izazvati osmi. Koji, koji od nas muže, koji od nas muškarac ne volio da mu žena stalno bude vesela, da mu stalno bude nasmijana, a to nikako nije teško. Vidio muž ženu bez kne, a te knaje ono što su nekada naše nane radile, knile su svoje oči, e, knile su e, kosu, knile su ruke, e, knile su i noge kod svadbe. I tako jedan muž je vidio svoju suprugu bez kne, pa je upitao zašto se nije oknila. A ona mu veli, pobojala sam se da knom preknijem dio oka, pa da te zbog toga dobro ne vidim. Znači, našla je izgovor odmah. I to nije izgovor e, koji bi izazao srbu, nego izgovor, izgovor koji, koji je drag muškarcu. Znači, pogledala sam se da ako stavim knu na oči, da tebe neće ovo moj muž dobro vidjeti onda. Pogledajte samo ove dirane riječi koliko utiču na produbljivanje ljubavi. Davno je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao i lijepa riječ je sadaka. الليل الزمن والحق بي يطيق ثباتا واسأل الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو حين يبدو حين يبدو وجه الصباح الوسيم آه من أمة لديها بيان ولديها أصول شرع حكيم من أمة لديها بيان ولديها أصول شرع حكيم من بنى بيته على غير أصل من بنى بيته بغير أصل فسيشقى ببيته المهجوم أورقي أورقي أورقي يا ربعنا وأقيمي أورقي يا ربوعنا وأقيمي عرسنا بين Lijepo ste riječi rekli oko romantike i odvaranja muža, suprugi i obratno, ali ima trenutaka kada jedno od njih dvoje osjetite gobu ili psihički udar, pa ovo drugo potpuno i zanemari, šta učiniti u takvim trenutima? Žena je uglavnom češćenih muškarac u teškom psihičkom stanju e, i ima te trenutke tegoba i psihičkih udara možemo i nazvati a, to su uglavnom a, e, periodi trudnoće, periodi menstruacije a, e, kada bi muž morao malo da se strpi, kada bi muž isto kao što treba da abstinira sada od, od e, intimnog seksualnog odnosa sa svojom tako bi trebalo da abstinira od svakih riječi koje bi mogle da izazovu ružnu i negativnu reakciju kod njegove supruge. E sad, su, su, su, su u takvim trenucima, pobuđuje ljubav, razvija ljubav, to znači da muž pokazuje da svata svoj suprug. Znači, u trenutku trudnoće i kada, kada su e, suprugini e, nervi napeti na neki način, kada malo fali e, da zaplače, kada malo fali da, da se naljuti. Oni koji ženu želi da puste ili da je dadnu talak, da, prekinu brašni odnos sa njom, da nikako to ne rade u ovim momentima, u momentima trudnoće ili u momentima menstruacije, jer se uh, po nekim pravnicima i ne može ni priznati uh, takav talak, takav razvoj braka kao validan. Kada je žena u stanju trudnoće ili menstruacije, potrebno je da muž ima obzira prema njoj i njenoj trenutnoj psihičkoj nestabilnosti, ona tada nije uravnotežena. More razumjeti u tim trenucima i preći preko nekih neočekivanih gestova, jer desi se da žena znači pod utjecajem takvog teškog i labilnog psihičkog stanja e, izrekne riječi zbog koji se ona kasnije kaje jer žena je toga, e, emocije se kod nje predvladavaju i tako mali psihički poremećaj je dovoljan za izliv, za izliv riječi zbog koji će se kasnije kajati. Kao što i ona isto tako treba njega razumjeti kada ima problema u poslu, kada ima problema u društvu i tako dalje. Znači, su osjećanja u tim trenucima tegoba i teški psiješki udara samo može oživjeti i učustiti našu ljubav. Primitno je kod ljudi da vidi oni koji često posjećuju džamiju, da kaže da je poljubio svoju ženu ili je dodirnu, nekako to gledaju sa čućenjem. Zbog čega to? a zbog grubosti, zbog toga što smo mi bošnjaci uvijek e, grubi, zbog toga što je nama sve nenormalno činiti sa svojom suprugom, zbog toga što je nama smiješno ako, ako je čovjek imao lijep, e, lijep intimni e, život sa svojom suprugom, e, zbog toga e, što, što je romantika daleko otišla od nas bošnjaka, zbog toga što smo postali grubi. Sve nam je grubo, pa i ova država postala gruba. E, znači, nema te, izgubla se ta romantika i ta intima, A iša radi Allah Hanna, pogledaj. Ona govori, poslanik sa bi poljubio svoju ženu, iako je postio. Kaže ona, poslanik bi me ljubio u lice i nastavljao bi postiti. To znači, ovim se odmah, ovim hadisom se govori da poljubac žene e, svoje supruge u vrijeme Ramazana ne kvari post. Tako isto ne kvari, ne kvari ni abdest. I to po našem ovom hanefijskom mezebu, znači ne kvari abdest poljubac svoje supruge. E, može li neko reći da poslanik sa Allah nije bio čovjek od krvi i mesa? isto bio čovjek kao mm. što smo imi. Volio je svoje žene kao što vi mi treba. I državao svoju ljubav prema njima kao što vi mi treba biti romantičnim na svoju suprugu. Međutim, e, znači, zar na mojim primjerom nije pokazao koliko je bitan bračni život? Poslanik sa je bio romantičniji od Omera i Merime, od Roma i Julije. E, bio, toliko je volio svoje žene, znači da je e, da je bio primjer idealnog bračnog života. Zbog čega je to se činilo? Zbog toga što je brak jako bitan brak je jako bitan i učinio je sve da brak očvrsne, da brak zaživi i da bude znači taj jedan sladan porodični kada nekoga ču, čuju da kaže svoje ženi lijep, lijep naziv, lijepo je da zove kažu, vidi ga papučar a, o, papučarima ostaje li papučar nešto posebno za kraj da kažemo, ali bi sada kada govorite o, o dozivanju svoje žene vidite, e, obraćanjem Kultura obraćanja svojoj uh, supruzi može dovesti do lijepog osjećanja uh, kod naše supruge, e, što na kraju može da dovede do utvršćivanja uh, naše ljubavi ili do buđenja ljubavi. Uh, zbog toga treba primjenjivati uh, dozivanje žene imenima koja se nju najviše sviđaju. Treba dobro paziti koje se ime ženi ili mužu najviše sviđa i njime se dozivati ona. Znači mi, mi dobro znamo da supruga s kojom živimo, znamo što ona voli počeo od hrane koju konzumira, a počeo od odjeće koju oblači, počeo i od naziva, odnosno imena, kojim imenom najviše voli da je, da je zovemo. Poslanik Salasalem je e, znao Aiši kazati o Aišice, jer je bila mnogo, mnogo mlađa od, nje, od njega, e, a to sa Aiši jako mnogo sviđala. Mnogo je se sviđalo to kada je poslanik u deminutivnu zonu. Znate, e sada riječi poput e, ljubavi moja, cvijete moje, zumbule moje i, i razne druge ljepote moje i tako dalje, ne treba izbjegavati. E, najgore je ono kada čujemo kod našega bošnjega kada je stara, hoće stara, vidi svoju ženu tamo e, kako kopa, kako čak u nekim mjestima jore ili cijepa drva dok on sa komšijom puši cigaru, pije kahu ili možda je loče i alkohol i on dere se ispod hladovine i ona tamo na suncu i kaže hoće stara. Mislim, e, e, već je postaro, ako imamo 25 godina ili, ili, ili 30 godina, e, zove takvim. To ženi nikako, poznavajući prirode žene, saznajemo da nikako ne može biti drago. Može biti samo mrsko, može dovesti do toga da joj se njen sobstveni muž ogadi. Znači, nema do, sada, a, a na drugoj strani ovamo, dozivati je što ljepšim imenima, imenima koja se njoj posebno sviđa, e, to može samo oživiti ljubav i izazvati lijepe emocije kod naše supruge. A znamo da u sunnetu poslanika, ali sa sram, e, nema dokaza da je to zabranjeno. Znači nije zabranjeno dozivati lijepim imenima, ali jeste zabranjeno po kuranskom ajetu dozivati ružnim imena. E, znači, a iši je bilo drago kada bi je poslanik zovnuo skraćim imenom. Znači, bilo je drago, što znači kako ćemo poznati za našo, našoj supruge nešto drago, kada zovnemo to imenom, ako se naljuti, znači nemojmo je zvati imenom, a ako, se, ako je bude drago, ne smije se, znači to ime jedno od imena koje je dozvoljeno. Kao i svaka stvar i u braku se dešavaju pro problemi. Pa mnogi ljudi te probleme golim, gomilaju, pa nakon godinu dvije dođe do razvoda braka ili do velikih konflikata. Šta učiniti s tim problemima? E, naravno, najgora stvar koja se može desiti jednom bračnom paru jeste gomilanje problema koliko dopustimo sebi da se problemi konstantno gomilaju, odgađajući za neka bolja vremena, odgađajući dok dođe dijete jedno, pa dok dođe dijete drugo, pa dok se oženi, pa dok se uda, čvjerke i tako dalje, e, mi ćemo samo e, dobiti jednu hrpu problema iz kojih kasnije nećemo moći izaći, e, nećemo moći riješiti. Znači, to je nešto najgore što može desiti i odgađati probleme. To će dovesti do jedne ružne navike na negativnu pojavu, što će kasnije rezultirati, rezultirati možda čak i razvodom braka. Da, kad smo kod problema, mnogi ljudi nagomilaju probleme u toku dana na poslu ili sa kolegama, pa kada dođu kući i sjedi sa svojom ženom i dođu u svoju sobu, on tada iznosi probleme pred svoju ženu i priča o problemima. E, to, to izaziva dosta. To izaziva, uh, hem taj muž koji suprozi tako saopštava, iznosi sve uh, poslovne probleme, uh, svoje dnevne probleme, probleme sa društvom, probleme sa pojedincima, takav muž ne može se, ne može biti drag svoje supruze. Supruga može iz poštovanja, iz nekog respekta prema njemu će gledati u njega, saslušat će ga. Međutim, e, šta, šta smo dobili? Šta je ona dobila? Dobila je samo jedno opterećenje. Do tada je bila rahat i jedva čekala svoga muža da u skahu sa njim lijepo popriča, da se opuste, da pričaju o svojim problemima koji imaju, da pričaju o djeci, da pričaju o kući, da pričaju o sebi. Međutim, muž dođe i kaže, danas mi je došao taj taj na posao, pa rekao mi je to, pa imam financijski problema, pa imam tako. I onda što je najgore u svemu tome, ti problemi se unose u krevet. Znači unose se u krevete, e, unose se u spavađu sobu. I onda kada bi trebalo da bude taj jedan ljubavni intimni život, oni počnu razvežu priču o biznisu, o kamionima, razvežu, razvežu priču o, o, o neki, nekoj trgovini, o, o putovanju i stranstvo i tako dalje. I naravno hrkne, on uglavnom jeli, zaspi prije nego li ona. E, supruga se razljuti i kaže jeli, jednu noć e, pomiri se s tim, drugu noć pomiri se s tim, treću noć, već je teško pada. I naravno kada čudne, e, kada čuje onu hrku svoga muža, umornoga muža, koji je na nju samo prebacio probleme zbog kojih ona ne može zaspiti, taj brak ne može dugo trajati. Ko hoće da mu život u krevetu bude ugodan i lijep, dnevne probleme mora ostaviti pred spavaćom sobom. Znači, zaključa spavaj sobu i ostavite problem ujutru kad se probudi ponoć. Žena nije poslovni savjetnik, iako to može biti. Koliko ona prihvata to, ona može biti. U tom momentu ona je ljubavni partner i noć je na kraju krajeva zbog toga. أين مصاب حزننا الأيادي المكرمة أيها العالم الذي شب جمرا وأضرمه أيها العالم الذي شب جمرا وأضرمه وغدا كل شاطئ غبة فيه مظلمة وغدا كل شاطئ غبة فيه مظلمة وغدت كل نظرة فيه عمياء معتمة وغدت كل نظرة فيه عمياء معتمة وغدا كل رافض فيه يبدي تجهمه وغدا كل رافض الدين تجهما وغدا القدس صفحة وغدا القدس صفحة لحكايا مترجمة وغدا القدس صفحة لحكايا مترجمة لا ترى فوق أرضه غير ذئب وجمجمة لا ترى فوق أرضه غير ذئب وجمجمة صار مأوى إصابة وقرود ململمة صار مأوى إصابة وقرود ململمة puno ljudi i žena nisu zahvalni na onome što učini im bračni supružnik. Pa imaš neki žena, kažu čovjek mi ništa ne vrijedi, ništa nije uradio za mene ili suprotno. Čovjek kaže, žena mi ništa ne radi, ne vidi ono što je ona uradila. Šta sa tim ljudima i tim ženama? Ukoliko nema obostranog zahvaljivanja, eh, takav brak, nažalost, doživit će slom, doživit će jednu tešku situaciju i tešku krizu. Koliko postoji zahvaljivanje, znači obostrano, znači kada, kada nam supruga nešto e, napravi, običnu kahu kada nam skuva ili napravi lijepu pitu, e, možemo zahvaliti, pohvaliti prvo to što je napravila, pa makar nam se i ne sudilo, pohvaliti to što je napravila, znači, a zatim zahvaliti se, jer e, poslanik sa Vaseleme i, i ljudi prije nas, ljudi prije nas, pogledajte, nikada nisu izbjegali da kažu džezak ilahir, znači Allah nagradi zbog ovoga, hvala ti na ono što se učinio i tako dalje. E, kada žena nešto učini, muž je zahvalan na tom. Riječ zahvale nalaze svoje mjesto u, u prsima voljenog. Kada muž nešto učini za svoju dragu, ona mu na tome zahvale. E, za održavanje čušćenja ljubav je potrebno da žena bude zahvalna mužu za sve, sve što čini. Znači, da bi brak opstao, e, da bi funkcionisao, e, mora postojati zahvalnost. Zahvalnost, znači, ako, nas, ako suprugu muž odvede e, na neko lijepo mjesto u izlet, neću reći na more, može i na more koliko je to u granicama dozvoljenog onog. E, žena mu zahvali na tem, ako muž učini nešto posebno za nju, pomogne u nečemu, žena mu zahvali na tome. Kao što je i potrebno da isto tako žena zahvali svome mužu, jer on čini, e, on, je, on, on je obezbeđuje i on čini za nju sve, je li što je dužan da čini prije svega. Poslanik sallallahu alejhi je rekao jednom hadisu Allah neće ni pogledati ženu koja nije bila zahvalna svom mužu. Da, kad smo ko zahvali tu se odma veže i poštovanje. Pa vidimo mnoge ljude poštuju nekog čovjeka zbog ličnosti, poštuju svoje komšije, ali kod svoje žene ne vidi ništa kako bi je poštovao. Problem poštivanja, odnosno nepoštivanja, dođe do izražaja kada se muž i žena nalaze negdje u društvu muž supruga odu kod svojih kolega, kod drugoga bračnog para i vode neobavezano nakon razgovor. E, tada se vidi da li žena poštuje svoga muža ili ne i da li muž poštuje svoju ženu ili ne. U kući je to jedna stvar, tamo su njih dvoje sami i ne vidi se to. Međutim, kada dođu u društvo drugoga bračnog para, pa ono u našem narodu, kako često zna biti, E, muž nešto priča i stav je važno u toj priči i že, očekuje podršku od svoje žene, a žena mu kaže ma šta lažeš, jel? Ili, ma šta, ili nije tako, da. ili počne da ga ispravlja, e, ovako je bilo. Ili suprotno, e, žena priča nešto, jeli, želeći da, da, da istakne tu sebe ili da istakne nešto drugo, uglavnom, započne neku priču, a muže dobati kaže šta ti žena znaš, e, nije to tako, pusti ovakve priče i tako dalje. E, u tome to jako, e, jako ružnu sliku stvara kod onoga drugoga bračnog para, a dobija se dojam da nije sve u redu u tom braku. Znači da ne poštuju jedno drugoga i da su jedva čekali priliku jeli da, priliku da to izraze. Kada su u društvu rodbine nema vrijeđanja, ne bi smjela biti vrijeđanja i omaložavanja, što je nažalost uh, kod nas česta pojava, pogotovo kod ovih novopečenih brakova. Muž i žena koriste pristup drugih kako bi izrazili svoje slavljenje u braku i to najčešće putem javnih uvrijeda, ovo što smo malo prije spomenuli. ko želi ugodan, lijep brak, ovakih stvari mora da se kloni. A potom se pozna je li brak ili Da, rekli ste za kraj da će nas pričati o papučarima. Odnosno, danas se kod nas koristi oni koji pomažu svojim ženama u radu ili da čovjek opere suđe. Kažu mu, vidiš ga, papučar, sluša ženu kod nas je takav mentalitet kod ljudi da žena sve radi u kući i muškarci to ne vide nego mora ona sve radit i on opet samo sjedi i kada ako neki želi da pomogne i da i uđi u su, izađe u susret svoje supruzi kažu vidiš on je papučar to je ženski posao jest evo sad ćemo malo nešto u korist žena e, u nas muškarci žene ženu kažu da imam u kući nekoga neke ona u kući, ona je, ona je za kuće, ona u kući da sluša moga babu i, i moju mamu, e, ona treba i da radi na njivi, ona treba da kopa krompir, ona treba e, sve da radi one poslove koji su i muški i ženski, možemo mi kazati. Jel? Mada nema čisto muški i čisto ženski poslov. Uglavnom, mogu, oni ženski mogu biti i muški kao što i muški mogu biti ženski. Alija radijallahu anhu je pomagao svojoj ženi Fatimi u redovnim kućnim poslovima. Pogledajte, Alija koji je halifa, državnik, vojskovođa, time nam je pokazao da on volio svoju ženu. Samo onaj ko voli i cijeni ženu gledat će da je olakša i pomogne u poslu. To je znak ljubavi, znači ako priđem ženi e, da joj pomognem usisati, kod nas je uvriježeno, e, mislim to je, e, to je gest ljubavi prema, prema ženi. Kod nas je uvriježeno mišljenje da onaj ko pomaže svoju ženu oprati suđe ili ustati u sobu je papučar kao što vi rekoste. Što je naravno pogrešno. Ne postoji nešto što se zove papučarstvo, ali postoji nerazumijevanje među bračnim drugima zbog porešno svačenih uloga. Žena je kod nas rob, žena odgaja djecu, žena radi za gradničke poslove, veoma često je muž ne želi u tome pomoći. I pogledajte sada ženu koja je počitav dan radi na nje. Počitav dan suši sjeno, kada se vrati treba da spremi i ručak, kada se vrati treba i da ako su mala djeca da je opere, da i spremi za spavanje, treba da nam sve živo pripremi dok mi, vraćajući se s posla, upalat ćemo televizor i šalta po onim programima, ili ćemo možda uzeti novine, čitati i tako dalje, čekajući da nam žena onaka umorna, da nam spremi kahu ili da nam spremi jelo. I najveće kada, kada djeca pospe, E, trebao bi biti onaj intimni život, jel? trebalo bi da bude taj intimni život na kome počiva ljudski rod, kontinuitet ljudskog roda počiva na tome, tada žena nije spremna za to. Zbog čega? Zbog toga što smo je opteretili dnevnim poslom, ona je umorna. Ona više nije ni za čega, ona je samo za spavanje, što je prije zastup. Iako muškarac koji je odmoran, on je za ti stvari. I zbog toga će doći ono u našem narodu, kad nas neko vidi da pomažemo svojoj supruzi, eno ga papučar, eno ga on sluša ženu, eno ga on ne može nikdo o žene, a u stvari suštini nije tako. Da slijedimo Ali radi Allahanu, bio bi nam brak kao što je bio Ali i Fatime, bio bi nam brak kao što je bio Omer Amerime, i bili smo svi sretni u svom braku. Ako želimo da naš život u braku bude sretan i zanimljiv, dozvolimo sebi i pomozimo suprugi. Uz osmijeh i zajednički rad, ljubav će svati ako bude. I šta ćete nam za kraj reći i poručiti Hafize oko braka? Poručio bi da u svom braku pokušamo biti prirodni. Da u svom braku budemo muževi dostojni poštovanja svoje supruge može se desiti da zbog svakog ovakvog e, pogrešnog odnosa prema braku, e, zbog negativnije, zbog e, stvari koji, koji, na koje nas nisu, kojima nas nisu podučili naši roditelji, nažalost, a prerano smo ušli u brak, možemo kasnije da imamo jako katastrofalne poruce u svom braku. Mislim da bi trebali da imamo e, predbračno savjetovalište, ono što smo prije spomenuli, E, i da to predbračno savjetovalište obezbedi općina u kojoj živimo ili islamska zajednica u kojoj se nalazimo, e, da se ljudima pokaže kako će živjeti brak prije braka, ali ne na onaj nedozvoljen nemoralni način, nego da im se pokušava na, na razne načine i ove stvari koje smo mi kazali da im, i da im se ukaje na negativne posljedice takvih odnosa na zapadu, da ih se pripremi na neki način za brak. Jer e, dozvolimo sebi, dozvolimo sebi da budemo E, ljudi koji će biti sutra poštovani od strane svoje supruge i naše djece. Niko od nas, vjerujem, e, ovo sad govorim momcima, niko od momaka ne bi želio da sutra bude predmet, e, predmet kritika svoje supruge ili svoje djece, predmet kritika punice, predmet kritika svoje majke ili oca zbog, zbog njegovog ružnog odnosa prema svoje supruzi. Svaki momak bi sigurno želio da ima idealan brak, brak u kojem će biti sretan i on i porodca njegova. Međutim, zato se treba stremiti prije samoga braka, zbog toga treba momci gledati e, e, gdje traže tu svoju suprugu. Svoju suprugu neće moći naći na nemoralnim mjestima. Na onaj ko se odgaja na nemoralnim mjestima, ne može naći sutra moralnu djevojku koja će biti moralna majka njegove vlastite djece. Znači, mora je tražiti na mjestima, očuvanim mjestima, mjestima e, u kojima nije došlo do mješavanja nemorala i čistih duša. Mi vam se zahvaljujemo i nadamo se da ćete biti gosti i u našim narednim emisijama. Assalamu alaikum. Poštovani slušalci, assalamu alaikum. Vi slušate radio emisiju Život i vjera humanitarne organizacije Ibn Lubar. Ovo je prva u ciklusu emisija koju možete slušati svakog četvrtka, a u kojoj i sami možete učestvati. Naš današnji gospodavač je Hafiz magistar Senaj Zajmović, a tema današnje emisije kako učiniti svoj brak zanimljivim. فيه عمياء معتمة وغدا كل رافض فيه يبدي تجهمه وغدا كل رافض فيه يبدي تجهمه وغدا القدس صفحة وغدا القدس صفحة لحكايا مترجمة وغدا القدس صفحة لحكايا مترجمة لا ترى فوق أرضه غير ذئب وجمجمة لا ترى فوق أرضه غير ذئب وجمجمة Assalamu alaikum wa rahmatullah i dobrodošli u našu emisiju. Nek se narahma, bolje vas našli. Pošto je tema naše emisije brak, odnosno kako učiniti svoj brak zanimljivim, šta je to brak i kakav je odnos braka i supružnika? Prvo na početku samo da kažemo da nešto o izboru, baš, zašto baš krećemo ovom temu. E, ehm, poznato je da u našem narodu jedan od velikih problema jeste ehm, brak danas, odnosno e, brak postao brak postao neinteresantan postao je kod mnogih e, brakova nažalost e, postao je dosadan i to osjeća, osjeća svaki treći četvrti bošnjak i njegova porodica i upravo zbog toga izabrao sam ovu temu kao temu kojom ćemo početi ciklus ovih emisija želeći dati svoj doprinos u tome kako učiniti ovaj brak, bošnjački brak, prosječne porodice bosanske zanimljivim. Allahova neizmjena blagodat prema ljudima što im propisa brak. U toj neizmjenoj blagodati je znak njegove obstojnosti. On je rekao i jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samenost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Znači u ovom kuranskom ajetu uzvišen gospodar svjetova poseban akcenat daje na razlog propisivanja braka. Razlog zašto je dao brak kao blagodat i zašto je to jedan od znakova njegovog postojanja i kaže da je to e, smiraj. Znači da muž s jedne strane nađe smiraj u svojoj supruzi isto kao što je supruga treba da nađe smiraj uz svoga muža. I što on uspostavlja ljubav i saminu. Znači ljubav ne dolazi od nas sama, nego uzvišen gospodar svetova usađuje ljubav i samilost u duše bračni drugova. Dakle, cilj braka je da čovjek u njemu nađe smiraj. Žena je prebivalište ili dom kome muškarac uvijek pribjegava i u kome je smiren i zadovoljan. Ibn Kajim dijeleći ljubav na korisnu i štetnu kaže da korisna je ljubav žene prema mužu u kojem ga pomaže da nađe smiraj i da se zaštiti od želje za drugim ženama i obrnuto. Znači Ibn Kajim koji, koji je živio prije deset stoljeća, možemo kazati, ovako definiše i kaže da je znači, korisna ljubav ili, ili koristan brak jeste onaj u kome muž nalazi u kome muž nalazi smiraj kod sve supruge. Tamo gdje muž ne nađe smiraj, taj brak je propao. Znači, ni našo zadovoljstvo kod sve supruge i mi to vidimo svakodnevno kako mnogi naši e, muževi odlaze E, drugima odlaze u nemoral, odraze u javne kuće ili, ili, ili se bacaju u očaj ili se povlače u sebe i tako dalje. Brak u kome čovjek ne nađe smira je propao. U takvim brakovima vlada nezadovoljstvo i nemir. Međutim, da bi čovjek mogao naći smira je nužna je ljubav i samilost među supružnicima. Znači, ono prvo vezane za ovo drugo. Da bi bio smira, da bi postao smira, mora postojati ljubav i samilost. Koliko njih nema, nema ni braka. Ljubav bez samilosti nije dovoljna kao ni samilost bez ljubavi. Muž koji voli svoju suprugu, ali nije milosti prema njoj, je osoba koja od žene traži samo tjelosno zadovoljstvo. Znači, to su oni muževi, to su oni muškarci koji u ženi vide e, samo seks simbol i ništa drugo. On nije spreman da veliko odušno prijeđe preko njenih malih ispada i da joj to oprosti on joj ne pomaže. Bukvalno on nema samilosti prema njoj, a vidjeli smo na početku iz Kuranskog ajeta da samilost je jedna, jedna od, jedan od uvjeta uspješnog braka. Muž koji je milosti prema svoje supruge, ali prema njoj ne gaji ljubav, pogledajte, ako nema sada ljubavi, se ponaša kao prema bilo koje osobi prema kojoj je dužan činiti dobročinstvo. On voli svoju ženu kao što voli majku, kao što voli svoju sestru. Znači, nema onoga e, drugoga elementa bitnoga, a to je... E, ljubav to koja, koja ti je proizvod i tjelesno odnosno seksualno zadovoljstvo. Sve dok ne bude postojala ljubav i samilost, brak je lišen istinske idile. Isto je to kao golo tijelo bez odjeće. Niti tijelo može bez odjeće, niti odjeća bez tijela. A muže ženi odjeća kao što je i ona njegova odjeća. Kur'an kaže one su vaša odjeća, a vi ste njihova odjeća. Ljubav i samilost nam pribavljaju na isti način sretan i uspješan brak, isto kao što su supružnici jedno drugom odjeća i kao što čovjek ne može bez odjeće, tako ni supružnici ne mogu jedno bez drugog. أختاه في كشمير يا قلب المحبة والوفاء علمتنا لغة الشجاعة والبطولة والإباء أغتاه في كشمير عند التحدي والصمود أختام يا نبع الفضيلة والعطاء Govorite, Hafize, o skladu u braku, a danas midimo nesklad među bračnim supružnicima, odnosno šta je svrha braka i uzrok toga nesklada? Svrha braka koji, traće, koji traje veći dio života jeste da čovjeka zadrži u vjeru, da mu život učini ljepšim i interesantnijim, da mu pruži smiraj, a nikako da ga učini dunjaločkim džehendemom kao što su to mnogi današnji brakovi, nažalost. Pogledajmo po Bosni, pogledajmo po našim porodcama i vidjet da mnogi je E, brakovi, samo se trpe, bračni drugovi se trpe jednim i drugim, međutim, nema tu ljubavi, nema tu one idile koja treba da postoji. Malo je uzajamnog djelovanja među supružnicima, među članovima iste porodice. Veliki je broj unesrećenih brakova. Trzavice i nesporazumi su svakodnevnica bošnjačkih brakova. Procenat razvoda brakova je blizu procentu sklopljenih brakova. Šta nam to govori? Govori nam o jednoj surovoj stvarnosti, u kojoj ljudi ulaskom u brak umjesto sreće i veselja nalaze dosadu i monotoniju. Svakodnevno čujemo turobne i pesimističke izjave koje govore o stvarnosti nezdravo započetih brakova. Žene govore, nisam zadovoljna svojim mužem, on nema snažne i jake ličnosti. Hladan i nema osjećaja za iskazivanje ljubavi. Dobivanjem djeteta još više smo se udaljili jedno od drugoga, iako sam suprotno očekivala. Poslušna sam svome mužu, ali ne osjećam ljubav prema njemu. Muž mi se kasno vraća kući, stalno je sa društvom, sa nama provodi veoma malo vremena. U mom društvu priča o drugim ženama i ne voli da sjeli sa nama, veoma je sebičan. To su izjave žena, e, iako postoje i brojne druge izjave, ljutim navodimo samo one najčešće. Dok na drugoj strani muškarci, odnosno muževi, izjavljuju, ne privlači mi ništa na njoj, mislim da sam se prevario kada sam se njoma ženio, hladna i tvrda, imam osjećaj da spavam sa kamenom, a ne sa ženom, svađa se mnogo sa mojom majkom koja nije zadovoljna sa njom, ne izaziva me svojom ljepotom i nije kao druge žene. Znači uvijek postoji, čim muž počne da razmišlja o toj drugoj ženi i uspoređuje svoju suprugu sa drugima i ne vidi u njoj te druge žene, znači nastaje problem. Imam osjećaj da je pored mene muško, ali ne žensko. Ulaskom u brak, moj život se pretvorio u zatvor i noćnu moru. I brojne druge pesimističke izjave naših bračnih drugova e, koje, koje nam prikazuju jedno katastrofalno stanje u pojedinim i brojnim bračnim porodicama u Bosni i Hercegovini. أه من أمة لديها بيان ولديها أصول شرع حكيم أه من أمة لديها بيان ولديها أصول شرع حكيم من بنى بيته على غير أصل من بنى بيته بغير أصل فسيشقى ببيته المهدوم أورقي أورقي أورقي يا ربعنا وأقيمي أورقي يا ربعنا وأقيمي أرسنا بين زمزم والحقيم Naša tema emisije je kako učiniti svoj brak zanimljivim. I slušalci se mogu javljati na direktni telefon brojem 650 130 i učestvovati u našoj emisiji. الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو حين يبدو حين يبدو وجه الصباح الوسيم أورقي أورقي أورقي يا ربع I dok čekamo javljanje naših slušalaca da bi postavili pitanje, postavit ćemo drugo pitanje našem gospodinu Hazu Sanajdu Zajmoviću, koji su to uzroci toga stanja koje ste vi spomenuli? Razloga ili uzroka ovakvoga jednog katastrofalnog stanja je veoma mnogo. Ljudi, mi ćemo nabrojati ovdje po meni najbitnije, a jedan od njih je prije svega pogrešna prestava o braku. Ljudi moraju shvatiti da će se prilikom ženitbe suočiti sa određenim problemima i odgovornostima kojih u predbračnom životu nije bilo. Nije isto živjeti sa čovjekom ili ženom dva sata prije braka prilikom zagledanja i 24 sata u braku. U dva sata aškovanja, koliko ga ima, jedna i druga strana se trude da ostave što bolji dojam. U ta dva sata nema obaveza niti odgovornosti. Ali sutra kada se mlada nađe 24 sata u mladoženjenoj kući, slika se mijenja i dolazi do praktičnog življenja braka. Ljubav nije samo slanje slika i razglednica i pisama ljubavni. Ljubav je nešto mnogo ozbiljnije. Diskutabilno je da li uopće postoji ljubav prije braka. Ono što se izražava prije braka su emocije i simpatije potaknute strašću ljubav se javlja ili ne javlja u braku. Znači, brak je taj koji će nam odrediti je li stvarna ljubav postojala ili nije prije samoga braka. Ako se javi znak znači, ako se javi ljubav, znak je da su se ti ljudi zavoljeli i da pred njima postoji ili prestoji svjetla budućnost. Ako se ne javi u braku, on se pretvara u džehennem i naravno vodi neminovnom razvodu. Smatram da bi našim mladima podhitno trebalo predbračno savjetovalište trebali bi učiti živjeti brak prije samoga braka. Ali, naravno, ne na način kako to zapad plasira ili kako je to uvriježeno u glavama nekih naših, nazovi, intelektualaca. Na našoj televiziji, koja je sve manje naša, nećete naći ni jednu emisiju u zaštitu braku, ali ćete naći milion serija i filmova koji ruše brak i porodicu. Znači, to je jedan od prvih razloga e, ili uzroka ovakvog teškog stanja u našim e, brakovima i zašto je brak dosadan i zašto se muškarci odlučuju e, na govor o drugim ženama i zašto se odlučuju na to da, da, da idu u nemoral. A drugi pomeni, drugi uzrok i razlog jeste nedostatak komunikacije među supružnicima. On je jedan od velikih razloga svih kasnijih problema koji mogu proizvaći i dovesti do razvoda braka. Američki sociolozi tvrdi da je 86% bračnih problema uzrokovano lošom komunikacijom. Treći uzrok jeste pogrešna predstava ulogama supružnika u braku. Većini muškaraca brak je samo cilj koji se ženitbom postiže. Muškarac ode oženi se i smatra da time sve učinio da on i previše učinio. Kada to postigne on svoju energiju smjerava na nešto drugo. Sve mu daje prednost na suprugom i brakom. On smatra da je učinio mnogo i da brak sada treba da se odvija sam po sebi. Supruga, međutim, na drugoj strani, od braka očekuje više pažnje, ljubavi i intime. Zbog toga ona traži da provede više vremena sa svojim mužem, za koga se udala. Ona očekuje od njega da na najljepši mogući način izrazi svoje osjećanja, jer zato se i udala za toga čovjeka. Ne da bi on ostavio, ne da bi se on posvetio nečem drugome i svoju energiju usmirio nešto drugo, nego da bi posvetio pažnju njoj, da bi je, da bi je njegovao, da bi je pazio, da bi ukazao je pažnju, dužnu pažnju, ljubav i posvetio se intimnom životu. Zatim, unošenje vanjskih problema u porodcu utiče na brak i tekako čime se opterećuju i supruga i djeca. Odlaskom sa radnog mjesta muž nosi sve probleme vezane za posao koji obavlja. Poroca i kuća nisu teren za rješavanje poslovnih problema. To je dodatno opterećenje koje, ako uđe u porodicu, nikada ne donosi dobro. Zatim miješanje tazbine i rodbine u bračni život. Kod mnogih brakova razlog razvoda je miješanje muževe ili suprugine rodbine u privatni život mladenaca zatim neuređen seksualan život, brakovi pucaju ili su na ivici propasti i zbog toga što jedan ili oba dva bračna druga ne mogu naći seksualno zadovoljstvo kod svog partnera. Mnogi bračni partneri nisu svjesni da je upravo seksualni život tu braka i ako on ne funkcioniše normalno, partneri će tražiti zadovoljstvo na pogrešnom mjestu. Što je očito kod nas? To je razlog velikog procenta bračne nevjeri. Mi se sve danas pitamo odakle toliko razvoda brakova, odakle toliko nemorala, odakle toliko e, egzistiranje javnih kuća na našem području, odakle toliko e, vambračnih e, veza, vambračnih djet, djece kao posljedica tih veza. Znači, muž na drugom mjestu traži ono što ne može naći kod sve supruge i obrnuto. Znači, nije zadovoljan i treba vidjeti čim muž razmišlja o drugoj ženi, čim E, znači svoju ženu uspoređuje sa e, tamo nekim e, navodno ljepšim ženama i, i ustvrdi da njegova žena nisu kao njegove, znači treba liječiti na vrijeme taj problem. Sve to zbog toga što supruga ili suprug nisu kadri da jedno drugom pruže smiraj o kome Kur'an govori. Seksualni faktor igra izuzetnu važnu ulogu u braku, imate nepisano pravilo da je kuća u kojoj suprug i supruga ustaje zadovoljni s postelje, izvor smijeha i harmonije. Isto je i kada odlaze u postelju. أحزان قلبي لا Poštovani slušalci, koliko imate nekih pita ili sugestija, na osnovu našeg predavanja, zovite nas na 650 130. اشتعال من خوف ربي ذي الجلال فاغفر وسامح يا كريم Pošto mnogi ljudi žive u problemima braka, a ne mogu da saznaju znakove koji upućuju na probleme u braku, zamolit ćemo gospodina Harza da nam ukaže na probleme, odnosno na znakove koji upućuju na probleme u braku. Mnogo je znakova po kojima, bi, e, po kojima možemo poznati da li je neki brak već u kritičnom stanju i da li ima problema u njemu i, da, i kako bi prišli na vrijeme liječenje toga braka. E, prvi znak je jeste da je nestalo ljubav među, da je nestalo ljubav među supružnicima jeste nedostatak komunikacije među njima. Ona se ogleda u sljedećem. E, kada je vrijeme doručka, na primjer, ili kahve, muže duboko zagnjurenu novine ili knjigu. Supruga s njim pije kahvu, ali među njima gotovo da nema nikakvog dijaloga. Kada se vrati s posla, preda se svojim hobijima, gledanjem televizije, kompjuter i tako dalje. E, zbog toga množe, mnoge žene s pravom pitaju da li je muž oženio nju ili kompjuter. Vikendom je sa prijateljima na fudbalu ili izletu, igra šaha ili nečega drugoga, uglavnom nije kod kuće. Ne ispoljava nikakva osjećanja ili zanimanja za svoju suprugu. Ostavlja je da tuguje i samo je počitao dan sa djecom koja nije samo njena, a on ju je oženio radi sebe. Drugi znak jeste kada supruga posle udeje prestaje se zanima za svoj izgled i opću pojavu. Počinje se oblači neskladno i neuredno, što još više odbija muža od nje. Mnogi muslimanke nalaze ispriku u ljepoti i četnosti vlastite duše i kažu, moja duša je čista, a tijelo nije bitno a istorojno previđaju da se ta duša ljubi i miluje upravo kroz tijelo. Znači tijelo je, kako mi kažemo, oči su ogledala duše, oči su dio tijela. Više ne čita jer je ubija monotonija. Ne druži se sa svojim prijateljicama, iako brakom ne bi smjelo prestati druženje. Povlači se u sebe i muž je počinje smatrati nemogućom osobom u daljnoj komunikaciji i uglavnom njoj prijeti drugom ženom. Naravno, ova prijetnja u takvom jednom stanju je nešto najgore čime se može riješiti na novonastala situacija. Mnogi koji prijete drugim ženama su i sami možda kumovali teškom psičkom stanju žene. Oni nisu spremni jednu ženu zadovoljiti i usrećiti, a već žele da to isto u drugoj, drugoj urade. Pritom je često se zaboravlja da žene su naš emanet za koji ćemo odgovarati pred uzvišnjem lavnim šalom. Ovo posebno je prisutno među našim današnjim e, ljudima, bošnjacima, koji eto malo su i dokuče nekih sredstava i meni nešto novca. I uglavnom pričaju ili prijeti svojim suprugama kako će se oženiti jednom drugom ženom. E, znak je da onaj koji puno priča o tome da je slabost u njemu, ali ne možda u njegovoj supruzi, jer najvjerovatnije su oni kumovali takvom jednom psičkom teškom stanju kod njihove supruga, pa da one nisu zainteresirane uopšte ni za lijepo ovlačenje, ni za udovoljavanje muža i tako dalje. Ona greška može biti i sa jedne i sa druge strane. Treći znak koji upućuje na probleme u braku jeste napeta kućna atmosfera koja sliči buretu baruta koje svakog momenta može da eksplodira. Ukoliko se primijeti kućna napetost, znak je da u toj kući bračna lađa krenula u pogrešnom pravcu. Četvrti znak jeste situacija kada muž prihvata suprugu kao rođenu sestru, a ne kao ženu s kojom treba imati uredan seksualni život. Ona njega prihvata kao brata, To su oni slučajevi u kojima vlada samo samilost bez strastvene bračne ljubavi o kojoj smo na početku govorili. Znači, mnogi naši brakovi se pretvorili u bratinstvo i sestrinstvo. Znači, volimo se, ali kao brat i sestra i pomažemo jednim drugima, međutim, nema onoga e, urednog, strastvenog, intimnog života. Veliki je broj brakova u Bosni i Hercegovini u kojima bračni partneri jedni druge tolerišu, u kojima nema mržnje, ali nema ni ljubavi. Peti znak po kome se koji upućuje na, na problem u braku jeste to e, činjenica da, da predmet braka, predmet braka jeste seksualno zadovoljstvo. Onoga momenta kada se muž i žena upuste u gledanje sapunica, na primjer, koje govore o idealnom, intimnom, ljubavnom životu, to je znak da to što gledaju ne nalaze u svom životu. Znači, interesovanje pretjerano interesovanje za, za ove sapunce u kojima svakodnevno vidimo taj idealni seksualni život u kojima vidimo i nevjeru, u kojima vidimo razne druge e, negativne stvari e, znak je da to što gledaju ti isti bračni drugi ne nalaze u svome privatnom životu jer da su istinski zaljubljeni jedno u drugom ne bi im i na kraj pameti bilo da tu ljubav nečim remeti oni priželjkuju ljubav sa ekrana jer je nemaju u svom privatnom životu gledaju se one latinoameričke sapunce i gdje više u svijetu nego li kod nas bošnjaka. Zašto su za nas interesantne dok za druge zemlje nisu? Često puta bračni drugovi sebi zabranjuju stvari koje im šerijat i vjera dozvoljavaju. Tu ne ilazimo jedan drugi opet problem kod onih ljudi koji su u vjeri. U vjeri su već dugo, međutim e, zabranjuju sebi stvari koje im šerijat inače zadovoljava. Kada se radi o legalnom seksualnom odnosu, u njemu je sve dozvoljeno, osim onoga što je šerija zabranio. Zabranjen je neprirodan prilaz žene sa leđa u analni otvor. Zabranio ga je poslanik sa sellem kada je rekao prilazi svojoj ženi iz prijeda i sa zada, ali nikako u mjesto izvan rodnice i nemoj joj prilaziti u vrijeme menstruacije. U drugom hadisu je rekao ko priđe ženu mjesto mimo rodnice, Allah ga na sudnjem danu neće ni pogledati. Analogno tome, Sve poze seksualnog odnosa sa suprugom u suru zadovoljavanja seksualnog nagona su dozvoljene, osim prilaska ženi u čmar. To je oštro osuđeno i zato slijede ahiretska kazna. Pri tome trebamo napomenuti jednu stvar veoma bitnu za nas muslimane. Najvišćemo na ljude koji govore da je u intimnom odnosu zabranjeno sve osim grubog prilaska ženi s i to čak i ne gledajući u njeno stidno mjesto. Imamo i takve izjava. Međutim, treba imati na umu da žena nije predmet prema kome se grubo treba odnositi. Ona je osjećajno i blago biće koje treba i prilaziti tako. Stvorena je od krivog rebra, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko pokuša da ga ispravi slomiće ga. Što znači da je upravo u njenoj krivoći sva njena pozitivnost. Samo savijena rebra čuvaju unutrašnje organe čovjeka. Znači u tom krivom rebru i jeste pozitivnost žene, jer krivo rebro simboliše, e, simboliše rebra ova naša u našem tijelu i ona kao takva čuvaju organ unutrašnje organe čovjeka, što znači ravna rebra bi već e, značila deformaciju. Kako god rebra čuvaju unutrašnje organe od vanjski utjecaja, tako isto i žena čuva porodicu od vanjski utjecaja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u jednom hadisu preporučio i predigru kao uvod spolni akt. U drugom je rekao da muškarci ne završavaju spolni odnos dok se i žene ne zadovolje. Oni obadvoje imaju jednako pravo na spolno uživanje. U trećem hadisu se spominje da Aisha radijallahu anha rekla kako su ona i poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno i u istoj posudi se kupali. Zašto izbjegavati stvari koje islam dozvolio? Možda upravo zbog ovakvog svatanja intimnog života i nenalaska seksualnog zadovoljenja, mnogi muškarci traže slasti u putima bluda ili samozadovoljavanja ili pak u pornografiji Spolni odnos sa ljubavlju izaziva užitak i to je onaj odnos za koji će i muž i žena biti nagrađeni. Ja smatram da je ovo svakako jedan od najvećih uzroka nastanka problema u brakovima. يا هذه يهديك ربي فرجي يا مرجعي القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي والجنب مني بات يجفو مضجعي فالموت خير فالموت خير تلق النعيم القدس تصرخ القدس تصرخ القدس تصرخ القدس تصرخ ما زادهاك يطيب عيشك في الحزن تشري النعيم وتمتقي فهو الصعاب ما زادهاك يطيب عيشك في الحزن تشري النعيم وتمتقي فهو الصعاب ما زادهاك Spominjali ste neki od hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam o njegovom posticanju na ljubav među bračnim supruznicima. Pa kakva je to bila ljubav kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam odnosno u njegovoj kući? Evo vidite, to je pitanje jako dobro. E, veoma malo veoma malo se govori o tom privatnom poslanikovom životu, alaihi salatu selam. O životu e, intime u njegovoj e, porodci, u krugu njegova, njega i njegovih supruga. Uglavnom mi daje, mi imami, mi hođe kada govorimo o poslaniku, ali se sam govorimo one stvari koje se tiču e, pravnih normi. Govorimo o ibadatima, govorimo o, o ženi, govorimo o udaji, ali nikada E, ili veoma rijetko govorimo o onim najintimnijim stvarima koje je poslanik ali sa sam živio svojom porodicom i koje su nama bitno da bismo iz njih mogli zaključiti da li je nešto u skladu sa šarijetom i ne. I zbog toga je nastavi razne nesuglase, zbog to je zabranjujemo sebi ono što što ne bi se osmijelo zabranjivati i tako dalje. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je postavio temelje bračnih dile kroz ljubav, samilost i moral. Često puta mi izbjegamo zaviriti u njegov ljubavni život i mislimo da za tim nema potrebe. Naši ljubavni život su ugroženi, a mi nećemo da se ugledamo na poslanika svjetova i njegov privatni život, koji u stvari nije privatni, jer, jer nas i njime poučava kako opstaje porodica, kako se održava zajednica, odnosno kako kontinuira ljudski rod. Sve počinje od braka i ljubavi u braku. Ako brak funkcioniše kako treba, ne mogu ni ostale stvari u životu ići svojim redovnim tokom nered u braku utječe na čovjeka i kada je na poslu, i kada je u društvu, i kada se osam i tako dalje. Koliko čovjek ima problema sa ženom, sa svojom suprugom, to se mora oslikavati na njegov poslu i na njegovo društvo i na njegovo sve druge, sve druge komunikacije sa ljudima. Zato zavirimo malo u poslanikovu kuću ljubavi i ugledajmo se na njega i njegove časne supruge. Spomenimo par hadisa koji nam govori o tome. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je Aisha radijallahu anha: ja sam prema tebi u bračnom i ljubavu od, ljubavnom odnosu kao Ebu Zer prema svojoj supruzi. Zašto je rekao i kada je ovo rekao? Poznato je da je Ebu Zerov odnos prema supruzi je bio primjer idealnog bračnog odnosa. I kada bi neko htio da pokaže kako izgleda idealan brak, onda bi ga usporedio sa Ebu Zerovim. A ona mu puna ljubavi, a Iša odgovara, ti si prema meni bolji nego Ebu Zer prema svojoj supruzi. Pogledajte ovaj hadis nam govori da lijepi romantični izjave su sasvim dio braka. Znači, romansa ili romantika nije svojstvo samo ovi sapunica, nije svojstvo samo Roma i Julije. I prije Roma i Julije i poslije Roma i Julije ona je bila svojstvo poslanika, bila je svojstvo pos, eh, poslanika i njegovih supruga. Znači, bila je, bila je jedan, jedan normalan ljudski gest. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, je bio upitan u drugom hadisu, ko ti je najdraža osoba na svijetu, pitali su ga njegove ashabi. A on odma Aisha, ni pet, ni šest, što bi mi rekli ono, nego odma koji stopa, Aisha mi je najdrža osoba na svijetu. On se nije uspričavao reći da je njemu najdrža i najvoljenija osoba Aisha, e, dekao mi, mi se stidimo ti stvari, mi stidimo govoriti e, prvo svoje supruze, lijepe riječi, riječi romantike, e, govoriti kako je lijepa, kako je divna haljina koju nosi, kako je e, lijepo se ošišala, kako se lijepo oboga i tako dalje. Mi izbjegavamo, a i to je sunnet. E, svojim ustima bih uzimala meso iz poslanikovi usta, a zatim bih približila ustnama poslanika, sallallahu alaihi sallam. On bi naslonio svoje usta na moja i zubima preuzimao komadić mesa iz mojih usta. Pogledajte, ovo je jedan e, tekako intiman, intiman odnos, ali nam govori da sve što je u svrhu u svrhu očuvanja braka i bračne zajednice sve je dozvoljeno i kada je to poslanik kada je sa nam radio, baš onaj se nama pasira u filmima, a mi musliman to krišno gledamo i od svojih supruga, svoje djece, mi to nećemo da praktikujemo na halal način sa svojim suprugama. U jednom sljedećem hadisu od Aisha se prenosi radi Allahu anha, ja i poslanik sallallahu alaihi sallam smo se kupali u jednoj posudi. Ja sam gledala u njega, a on je gledao u mene. Ovdje je odgovor svima onima koji tvrde da da poslanik nije nikada pogledao stidno mjesto svoje supruge kao što i ni ona nije pogledala stidno mjesto njegovo. A, ovdje je dokaz, znači, ako je to u svrhu intimnog zadovoljenja, seksualnog zadovoljenja, ako, je to, ako i to znači e, ima svoju težinu u očuvanju bračne, bračne zajednice, i to je dozvoljeno. I ovo sahih hadis o tome govori. Dalje, ona kaže, poslanik bi naša utočište u mome krilu i učio Kur'an, iako sam ja bila u menstruaciji. Pogledajmo nas, ovakvi kakvi smo, kakvi smo grubi. Znači, supruga sjedi s nama, pije kahu, mi uzmemo, čitamo nojne, mi umjesto da u nju gledamo, mi buljimo onaj televizor, gledamo neko sapuncu, ili smo zauzeti nekim radom na kompjuteru, koji se kobajage ne može odgoditi i tako dalje. A poslanik sa sveme je gledao svaku priliku je koristio da udovolji svoje supruge jer očekuje i udovoljenje s njene strane. Poslanik sa sveme je rekao jednom hadisu od dunjaličkih stvari najdeže su mi žene i mirisi, a radost moga srce u namazu. Znači, niko od nas nije pametniji od poslanika svjetova, sallallahu alaihi wa sallam. I ne možemo kazati da, da nam nisu drage žene. Znači, ako on ovo tvrdi, javno obznanje, znači da e, niko od nas muškaraca ne, ne smije to sakriti. Znači, te dvije stvari i jesu muškarcima najdraže, a dokaz je to, i koliko god mi to krili od sebe, svoji porodice, dokaz je to e, pojava i nemorala i svi drugi nakadni stvari. A u jednom daljem hadisku, hadisu koji oslikava taj odnos sa suprugom, on kaže, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi. Naš narod bi to ukazao, vidi ga kakav je papučar, jel, ako čovjek e, svoje ženi udovoljava, ako čovjek pazi svoje žene, ako je kupuje e, poklone koje kakve, e, neko će reći, enoga papučar, sluša ženu i tako dalje. Ljutim poslanik svjetova e, nije bio papučar, poslanik svjetova je volio svoju suprugu i zbog toga je bio voljen od strane svoje supruga i zbog toga je očuvao brak sa ukupno 13 žena dok mi nismo sa ovakvim svojim jednim e, rezonom i načinom komunicina sa svim ženama i smo u stanu sačuvati ni brak sa jednom ženom. Zbog toga on rekao, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim suprugama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj supruzi. I dalje je rekao, bit ćete nagrađeni za sve u čemu tražite Božje zadovoljstvo, čak i za hranu koju stavljate u usta svoje supruge. Pogledajte, ovaj jedan čin, neko bi rekao, to je smiješno, beznačajno ili čak glupo za neke, E, uzeti komadić hrane i staviti u usta svoje supruge. E, to je, to je jedan čin koji može ovako nekome sa strane izgledati čudan ili, ili možda čak i glup. Međutim, e, i taj čin ima, ima jedno svoje posebno zadovoljstvo. drage supruzi isto kao što je drag i suprugu. Ovo se izvodi iz poslanikovog privatnog života u kome je svakako pouka za one koji ga vole i koji želi da ga slijedi. I brojni su druge slučaje i brojni su druge hadisi koji nam govori o njegovom privatnom životu koji te kako treba i da utiču na nas. مترجمة لا ترى فوق أرضه غير ذئب وجمجمة لا ترى فوق أرضه غير ذئب وجمجمة صار مأوى إصابة وقرود ململمة طار مأوى إصابة وقرود ململمة ها هنا جروح مسلم وهنا دمع مسلمة ها هنا جروح مسلم وهنا دمع مسلمة وترى حول قدسنا مجرما ضم مجرمة وترى حول قدسنا مجرما ضم مجرمة وترى ألف فكرة في خياله المنظمة وترى ألف فكرة في خياله المنظمة آه من خوف أمة من ملاقاة شرذمة آه من خوف أمة من ملاقاة شرذمة أيها العالم الذي لست بالرعب معصمة أيها العالم الذي لست بالرعب معصمة ليلنا مل نفسه واحتوى الصمت أنجمه ليلنا مل نفسه واحتوى الصمت أنجمه وسؤالي يهزني ما لدنياك معتمة وسؤالي يهزني Mnogi ljudi vide i traže ljubav u predbračnom životu. A gdje je prava ljubav? Prava ljubav nastupa poslije braka, a ne prije braka. Nešto smo to malo prije ispomenuli prava pri braka se ona ne može dokazati niti iskazati. Znači, to što neki zovu zaljubljenošću je u stvari samo fizička privlačnost koja kod čovjeka izaziva bujice strasti, to je mješavina simpatija, mješavina strasti i tako dalje. E, mnogi e, prevarije se, pomisle to je ljubav. Međutim, kada dođu u brak, e, odjednom se oni odvajaju. Prije braka su možda 3-4 godine bili ašikovali, E, voljeli se, kako to oni kažu. Međutim, je li nastupio brak, odjednom nastaju problemi, jer oni nisu bili naviknuti na ovaj zajednički život. I to je taj problem. E, o, one, e, te predbračne veze rezultiraju predbračnim nemoralnim odnosima, što je veoma često kod nas danas i masa pitanja koja mi dolaze putem interneta jesu ove prirode. Znači, ljudi su učinili zinalog prije braka ili djevojke i sada, su, sada žele povratiti, veri šta učiniti, kažu, je li šta učiniti e, da li te ubu, da li pokajanje, da li to se prihvata kod Allah Žešanu i tako dalje. Znači brojna su pitanja takve slučaje gdje žene kažu momak me nagovarao, nagovarao dok ja nisam popustila i upustila se u takav jedan odnos. E, takve e, nemoralni odnosi ili predbračne veze ne, ne, ne rezultiraju uvijek nemoralnim odnosom, naravno. Ne možemo ništa generalizirati. Međutim, pogledaš i današnju omladinu i današnje te naše parove, nazovi parove koji su konstantno u disko klubovima, koji su konstantno po nekim igrankama, koji su konstantno po e, nekim kinima i tako dalje, e, vidjet ćete da te veze uglavnom se završavaju jednim ovakvim nemoralnim odnosom. Što je naravno upozorenje svima nama, prije svega poruci, a poslije a, e, a, i državi naravno, državi ili društvu u kome one i zajednice u kome žive. A, e, ovaki odnosi dovode do nesreće djevojke i vi, i vi ćete vidjeti da momak koji je viđao djevojku u disko klubu e, sutra kada želi da se oženi kada želi da stupi u bračnu zajednicu e, ne traži svoju suprugu u disko klubu iako je možda išao sa njom možda čak i iskoristio ne daj Bože što je čest slučaj nažalost ne traži svoju suprugu tamo nego je traži u porodici iz koje djevojka nije išla u disko klubu iz koje djevojka nije bila lahkog morala znači E, to je jedno upozorenje djevojkama i e, zbog toga kažem da ovakvi odnosi, predbračni odnosi e, ili ovakva aškovanja koja su kod nas prisutna u današnjem e, društvu, naročito posle rata, e, dovode do neseće djevojke, a u nekim sredinama čak i do neseće mladića. Jer mladić ne može, se, ne može da nađe djevojku veoma često e, i, i nakon godina i godina traženja, kaže sve su iste, sve su u podiskog klubovima, e, sve su e, prepuštene same sebi ili ulici. Brakom se, kako kaže poslanik sallahu alaihi sallam, čuva pogled i spolni organ. U braku je osoba zaštićena, zato se ona u arabskom jeziku zove muhsan, e, e, a od te riječi nastala druga riječ, tvrđava e, hasana, znači tvrđava simbolizira nešto što je zaštićeno sa svih strana je opasano jakim tvrdim kamenom. E tako je i onaj koji je u braku smatra se zaštićenim, zaštićen od čega? Čuva svoj pogled, čuva svoj spolni organ jer nalazi svoje zadovoljstvo u svojoj supruzi ona je znači, i duševno i tjelesno smirena ta osoba jeli, koja uđe u brak. U griješnim vezama se to ne može postići. Zbog toga se Hadis kaže kada vam dođe prositi kćerku ona je s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni o žente Znači vjera i moral je ono što se gleda kod mladoženje. Ne novac, ne auto, ne dobar biznis, ne dobar i jak babu. Ne se gleda vjera i moral. Jer samo vjera i moral može sačuvati vašu kćerku u braku, a nikako novac ili dobro auto. Čime tu e, veliki novac, čime tu dobro auto, čime to društvo, bogati, odma, veće su i kušnje, veće su i izazove. Nigdje u Koranu, niti u Hadisu se ne spominje predbračni život vjernika. Nije naveden jer njega u osnovi nema. Ne mogu mladi živjeti prije braka kao i u braku. Mora postojati određena razlika. Jer zašto se ljudi ženi? Da je legalan takav način života, oni se ne bi trebali ni ženiti. Ljubav u braku je smiraj duše, seksualno zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti. Za mnogi je brak, nažalost, kabur za ljubav, tako ga predstavljaju. To su osobe koje su živele u predbračnim oligarhijama i misli da je gola strast idealna ljubav. Takvi izjave dolaze sa zapada, a slijede ih oni koji se tamo odgajaju. Serija i filmovi donose samo snove, ali ne i stvarnu ljubav. Pjesnici i umjetnici su uvijek maštali u idealnoj ljubavi, a oni su bili najnesrećenije osobe na svijetu. A ako su i bili oženjeni, onda su bili jako nesrećni brakovi. Zbog toga sreću nemojmo tražiti prije braka, nego sreću ćemo tražiti ako bude u braku. I zbog toga e, veoma važnu ulogu naši roditelji imaju, iako su je davno izgubili kod svoje djece, nažalost oni su sami krivi zbog toga. بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك والشال أدعوك كشف ضر مس إخواني يا رب يا رب Puno brakova počne sa ljubavlju i razumijevanjem, ali posle kratkog vremena desi se do sukoba i nerazumijevanja. Šta je uzrok tome i kako da ljubav traji? Zaista to je činjenica i stvarnost kod nas. Mnogi brakovi dobro započnu, ljutim traju veoma kratko, vrlo brzo se istroše. E, tu je dokaz da li ljubav postela prije braka i da li ta ljubav kontinuira, da li će ta ljubav i dalje trajati. Nažalost, veoma žalostno i, i jako teško ona, i kompleksna takva situacija. Ljubav se kod mnogih mijenja nagore u kasnim godinama, što bi trebalo suprotno da, da traje, što je svakako suprotno zakonom ljubavi, jer e, imamo, imamo e, jednu izreku zapadnjaka, a, kao oni uspoređuju, naravno mi, mi muslimani time nećemo uspoređivati, kaže ljubav je, dobra ljubav je kao, kao dobro vino, što je starije, to je, to je bolje. Naravno, ta, možemo iskoristiti u ovome jednom kontekstu, znači da što više ljudi idu u godine, trebali bi više da se voli. I to imamo prisutno kod mnogih naših deda i nana, hvala Bogu, i vidimo da kada dođu pozne godine, oni se vole više nego što se vole na početku. Dok na drugoj strani imamo brakove koji započnu prva bračna noć protekne fino, veselje, svi se vesele, prolazi mjesec, dva, može godina i pet, međutim, ubrzo se pojave problemi, ubrzo e, nastanu svi one trzalice koje sam spominjal na početku. E, neki opet misle da je ljubav biva samo u mladosti. Međutim, istina da ljubav nema i ne smije imati starostnu dobu. Ona traje čitav dunjalnički život i nastavlja se i nakon smrti čak u džennetu. Uzvišnji Allah Žešanu kaže edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove. Pazite, znači čovjek ukoliko je volio svoju žena dinjalku i ona voljela njega i bili su u jednom a, idealnom bračnom životu, a, oni će biti ako bude zajedno, a, zajedno i u džennetu. Naravno, ovo je a, ovo nije možda ovaka jedna konstatacija, nije dobra za one kojima su njihove žene dosadle na ovom dunjalku i na njih se to i ne odnosi ili one, za one žene kojima su njihovi muže dosadili na ovom svijetu. Oni sigurno ne bi želeli da je vidjeti tamo i neće ako bude ni vidjeti. Jer ako nije bilo ljubavi e, među njima, ako nije bilo vjere i saminosti, takvi se neće ni viđati sutra na ahiretu. Iskrena ljubav traje i vremenom je sve jača i jača. Ljubav je kao biljka koju treba zalijevati da bi nesmetano rasla. Znači, kao što biljku E, za, kao što biljku održavamo time što je zaljevamo, time što je hranimo, tako trebamo i ljubav. Znači, konstantno treba biti nešto što će nam održavati tu ljubav. Koliko zapostavimo, ne zaljevamo biljku, koliko ne zaljevamo tu našu ljubav e, raznim stvarima koje ćemo spomenuti ako volju u jednom sljedećoj emisiji, e, naša ljuba normalno da vehne i da stari i da propada. Oko nje treba čistiti korov da bi se nesmetan razvijela. E, šta bi moglo biti ovdje korov ti ljubi? Znači korov je da ja svoju suprugu koju sam oženio, znači oženio sam je samo za sebe. I tako treba da razmišlja svaki suprug. Oženio sam za sebe, ja je čuvan, čistim oko, oko te naše ljubavi korov. E, našu ljubav zalijevam, na razne načine pokušavam da je održavam. Spominje se slučaj gdje su mladenci medeni mjesec otišli provesti u nekom gradu. Znači, tek se oženili i hajmo na medeni mjesec. U hotelu je mlada uganula nogu. Pogledajte na početku kako to biva. Muž je odmah privio uzas i počeo je tješiti i rekao, bismillah, sve će biti u redu, nemoj se brinuti, Allah će ti izliječiti i razne druge utješne riječi. Druge godine za godišnicu braka su otišli u isti hotel i desilo se kao i prvi puta. Mlada je uganula nogu, a mladoženja je ovaj puta ovako reagao. Šta ti je, jesi li slijepa? Zašto ne gledaš kako hodaš? Znači, već vidimo, znači, godinu dana nakon one prvih lijepih izjava, njihova ljubav već je zastarla, njihova ljubav već je uh, krenila jednim drugačijim, znači, iz ovih reakcija na doženje prema svoje supruze, vidimo da je krenila drugačijim jednim tokom. S se postavlja pitanje, zašto ljubav kod mnogih današnjih brakova ne traje? Razlog je zasigurno u nedostatku te ljubavi. U startu su mnogi brakovi započeli bez ljubavi ili su je već i živili prije braka. Zato oni koji aškuju po 3, 4, 5 godina a, doživljavaju, najčešće oni doživljavaju ovake stvari. Sutra kada uđu u brak, njihova ljubav se već ukiselila, njihova ljubav se već, e, rečeno našim narodnim vezkom, uščula. E, tako da ulaskom u brak ona više ne može kontinuirati jer su sve živo i živili, sve su već proživili, sve su probali, tako da u braku naravno osjećaju jednu dosadu jer su sada vezani na neki način. Da bi ljubav kontinuirala, nužno je da ona dolazi sa oba dvije strane. Ljubav samo sa muževe ili samo sa suprugne strane nije dovoljna i ne može biti nikada dovoljna, što je kod nas čest puta slučaj. Supruga voli svoga muža, muž kad kad joj dođe, kad kad joj navrati, zauzete konstantno nekim biznisom i ne osjeća prema supruzi ono što ona osjeća prema njemu. U takav, takav brak ne može kontinuirati i najbolje je na vrijeme liječiti te probleme. Sredstva i postupci za oželjavanje, čušćivanje i razvoj ljubavi, o njima ćemo ako voda govoriti u sljedećoj emisiji. Da. محمد أحلى رنينا ولو طاف اسمه بالروض يوما بخطوة في المنى بالساهرين لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نفس ياسمينا لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نفس ياسمينا عيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا Pošto nam vrijeme ne dozvoljava, a tema je opširna, mi vas pozivamo, gospodine Hafse, da nam budete gost i sljedeće emisije i upotpunimo ovako zanimljivu temu. Sve vas selamimo, na, i na, a pogotovo naše slušalce emisiji Život i vjera koju ćete moći slušati i narednog četvrtka ako Bog da u 6 sati. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.